Dağutun nəfəri mərmin gelsin göksümə Biz ölüme and içdik senin gözü dağın kime Ey tağutun nəfəri mərmin gelsin göksümə Biz ölüme and içdik senin gözü dağın kime Qorxunun sonu Dünya lanet ediler Korkunun sonunuzdan Dünya lanet ediler Sürecek bu dünyadan Hizbullah iler sizi Korkunun sonunuzdan Dünya lanet ediler Sürecek bu dünyadan دنیا لانت یا نانت Müslümanlar korkmaz ki gün boyu aç kalmaktan Hüseyinler utanır Suriye yalvarmaktan Müslümanlar korkmaz ki gün boyu aç kalmaktan Hüseyinler utanır Suriye yalvarmaktan Korkunun sonu aldatıdan dünya lanet ediler. Korkunuz sonunuzdan dünya lanet ediler. Sürecek bu dünyadan Hizbullah iler sizi korkunuz sonunuzdan dünya lanet ediler. Sürecek bu dünya korkulur sonunuzudan Dünya lanetliler